bladzijde 38. Het Kedusha. Het Kedusha voor Shabbat. Het Kedusha is eigenlijk het hoogtepunt van de Amida. Het moment van het offer. נקדש את שמך בעולם, כשם שמקדישים אותו בשמי מרום. ככתוב על יד נביאך, וקרא זה אל זה, ואמר. Zing met elkaar. Kadosh, kadosh, kadosh. Adonai tsevaot. Melech hol haaretz kevodo. As bekol רעש גדול, אדיר וחזק, משמיעים קול, מתנשאים לעומת שרפים, לעומתם ברוך יאמרו. לעומתם ברוך יאמרו. מתוקר? ברוך כבוד אדוני ממקומו. ממקומך מלכנו תופיע, ותמלוך עלינו, כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך בציון? בקרוב בימינו, לעולם ועת תשכון. תתקדל ותתקדל קדש, בתוך ירושלים עירך, לדור ודור, לדור ודור, ולנצח נצחים, נצחים, ועינינו תראינה, תראינה מלכותך. כדבר האמור בשירי עוזך. על ידי דוד Holiday David, Holiday David, Mashiach Tzidkecha. Yimloch Adonai Leolam, Elohai Tzion, Ledor Vador, Alleluia. Dan zingt de gezang. Le do va do, le do va do, le do va do, נגיד גוד לך, ולנצח נצחים, ולנצח נצחים, קדושתך נקדיש. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצחים, ולנצח נצחים, קדושתך נקדיש, ושבחך אלוהינו. מפינו לא ימוש לעולם ועד, כי המלך גדול, כי המלך גדול, וקדוש אתה. לדור ודור, לדור ודור. לדור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצחים, ולנצח נצחים, קדושתך נקדיש. ברוך אתה אדוני, האל הקדוש.